بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال وإذا بلغ الأطفال منكم الهلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم हाणे उणटीह सठवीं आयत आहे सठीं आयत पंहिंजो वैज़ा बलगल अतफाल मीन कुमुल हुलम जॾहिं बालिग थी वेंदा तव्हांजा ॿार वॾा थी वञनि हुलम जे ज़माने ताईं जॾहिं मतिलबु त बालिग थी वञे जो राति जो ख़्वाब ॾिसंदा आहिनि मतिलबु ॻाल्हि हीअं थी वञे हूअं थी वञे हेॾा बलगल अतफाल मीन कुमुल हुलम उन फल यस्त आज़ीनू पोइ उहे भले तव्हां खां इजाज़त वठनि यानी इजाज़त वठी पोइ अचनि कमास त हज़ने जीअं अॻु में ॿिया माण्हू इजाज़त वठी ईंदा अल्ला ताला ईअं तव्हां ते बयानु थो करे पधरियूं तो करे पंहिंजूं आयतूं पंहिंजो हुकुम हकाम आयातियूं माना में हुकम वल्ह अलीम उन हक़ीम ऐं अलाह ॼाणंदड़ आहे ऐं अलाह हिकमत वारो आहे जेका ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए थो तव्हांजी चङाई जे लाइ तव्हांजे उहो शइ जे लाइ कान्हे सुको माण्हू बाएदो ॿार खे चइबो आहे हीअं न कर उहो बाईंदो त हीअ मुंहिंजी दुश्मनी में थो करे पंहिंजा वॾा थी वञनि हा ॿार बाबा हीअ तव्हां लाइ सुठो न आहे सुठो न आहे त चवंदा न ही मुंहिंजो पीउ जेको आहे मुंहिंजो दुश्मन मुंहिंजो माउ मुंहिंजी दुश्मन आहे मुंहिंजा माइटु मूंखे दुश्मनी मेहाब मूंखे अहिड़ा सलाह सलाहु ॾिनो भई तव्हांजी चङाई जे लाइ सलाह था ॾियनि हीअ तव्हां अलाह अलीम हिकमत इल्म वारो आहे ऐं अलाह हिकमत वारो आहे तव्हांजी चङाई जे लाइ ॻाल्हि थो करे भल क़वाइद भले निसा आहे ऐं वेठलूं तव्हां मुंहिंजा औरतूं जेके तव्हां जे औरतुनि जा औरतूं जेके वेठियूं आहिनि वेठियूं आहिनि माना हाणे पोइ पुॼी वियूं मथे थी वियूं हलूं जो हुननि खे ख़्वाहिश थिए कंहिं मर्द जे सां निकाह करण जी या को मर्द बाहे त आऊं हुन सां निकाह किरियां उन उमिरि खां चढ़ी वियूं मथे मेन ऑफ पज़ खां मथे जेको चइबो आहे पंहिंजो मेन ऑफ पाज़ इस्तेमालु था कनि हंग्रेज़ी में लफ़्ज़ त मतिलबु त उहो फार्टीज़ खां मथे थो थिए पोइ वरी लारा उनमें पंहिंजा सेक्शुअल एक्टिविटी थिए थी पर पोइ उहो अहिड़ी उमिरि जो सफ़ा न हुनजे कम जो न हुनजे कम जो क़वाइद लायर जिन ख़्वाहिश कोन थो करे निकाह करण जी न कोन सां न को हू पाण कंहिं सां बि करे ख़्वाहिश कनि फलाई साले हिन जूनाहनि पोइ हुन हिते गुनाह कोन्हे ऐं सियाब हुन जो हुन जे मथां हो जेका सिआ आहे यानी मथां चादर जेका थिए थी उहा हिकिड़ी हिकिड़ो कपिड़ो थो थिए जेको माण्हू पाए थो हुन जे मथां वरी गंदी या रओ या छा जेको चादर चइजे उहा थो ढके हुन खां मथां वरी ॿियो जेको बुरके वांगुरु पाए माण्हू वञे थो ॿाहिरि जेको त भले उहो मतिलबु ॿियनि माण्हुनि जे साम्हूं पर घर वारनि जे साम्हूं ॿिया मर्द जेके आहिनि उहे यादा आहिनि सिआ उहो सियाब पंहिंजो उहो कपिड़ो पंहिंजो भरे परे कनि ग़ैर त बर जा थियनि जी बि ज़ीन थियनि हिन करे न भले पंहिंजो ज़ीनत जेका हार श्रंगार जेको कयल आहे उन ॾेखारण जे लाइ न पर ईअं पंहिंजे वेठो आहे पंहिंजे घर में त उहो भले हटाए छॾे या हटियलु हुजे व आहिनि याफ़िफ़ न पर जेकॾहिं अफ़त जो ख़्यालु रखनि उहे बि पोड़ियूं पखियूं बि त पोइ मुंहिंजो इहो सुठो आहे उनजे लाइ ख़ैरु लहुन हुन जे लाइ उहो सुठो आहे अलाह समी उन अलीम अलाह बेशक ॿुधंदड़ आहे इल्म वारो आहे ॿुधे थो हाणे इहे आयतियूं हुयूं घणियूं सठ आए ताईं हाणे हिनजी माना था करियूं माहारदी रहमत कुझु पढ़ियोसू माना पढ़ीसूं अनम निसा इस्ताज़न औरतूं इजाज़ वठी अचनि छोकिरा बि जेके वॾा थी विया आहिनि इजाज़त वठी अचनि पर ख़ुशूस औरतूं इहे ॻाल्हियूं सभु पढ़ियूंसूं हाणे जीअं त छॾीसूं ॻाल्हि टे वक़्त पोइ वरी अची वियो आहे त जेके पंहिंजे बफ़रनि जो जॾहिं माण्हू सुम्हे थो कैलूले जे लाइ या पंहिंजो इशा जे वक़्त खां पोइ जेको सुम्हे थो पंहिंजे घर में हाणे वञी सुम्हंदो या पंहिंजे सुबुह जो अञा उथियो कोन्हे फजल जी नमाज़ खां उन खां अॻु उन खां अॻु में जेके इहे टे वक़्त आहिनि जेको माण्हू बग़ैर इजाज़त जे कंहिंजे हुनमें घर में न घिड़े हा वन मां ख़सि हाज़िल आहे औकात सलासता औकाता बदा फि हा इन दलवत मां यक ऐं यरा मेन जसदो चवंदो इहो ख़ासि इन्हनि टिनि वक़्तनि जो कयो वियो आहे जो माण्हू प्राइवेसी में हूंदो आहे पंहिंजो मर्द जेको पंहिंजे घर वारनि सां या पंहिंजे घरवारीअ सां हुन करे इन ख़लवतु हुजे उनखे जो मां यक ऐं यरा में जसो जेको मता माण्हू अहिड़ी का जिस्म जो हिसो ॾिसी वठे जंहिंमें किराह थिए माण्हू खे या ख़राबु लॻे ॾिसण वारे खे या उन अॻे माण्हूअ खे ॾिसे भई मुंहिंजी होगर जो हिसो ॾिसी वरितोसि या छा त हिन करे हाणे उहो रिवायत आहे पंहिंजे महावर्दी रहमत अलाए आणे थो फ़क़ति रवा अन उमर बिन ख़ताबु कानफ़ी मंज़िल الانصار फ़ज़ील له مدلج فدخل على عمر बग़ैर اذن रसुला सास हिकिड़े छोकिरे खे मोकिलियो जंहिंजो नालो फलाणो मुदलिज हुयो पोइ उहो उनखे मोकिलियईं फलाणो कम सां हज़रत उमिरि वटि रज़ी अला ताला पोइ दाख़िल अला उमिरि बि उमिरि वटि दाख़िलु थियो बग़ैर इन मोकिल खां सवाइ इजाज़त वठण खां सवाइ कान नाइमन फस्ताई उमिरि बि सुरत फन कशफ शयुनि में जसदू पोइ सुतो पियो पोइ उथियो ओचितो भड़को ॾेई त पोइ हुन तखड़ में की जिसत जो को हिसो हुन जो पधरो थी पियो नज़र इलाही ग़ुलाम फ़हज़न उमर पोइ हुन ग़ुलाम जी नज़र पंहिंजो ॿारु छोकिरो जेको ग़ुलाम चइबो आहे छोकिरे खे चइबो आहे ग़ुलाम पर ग़ुलाम पाण सिंधी में चवंदा स्लेब खे हा स्लेब हुजे या न हुजे हज़रत अनस हुजे या को ॿियो हुजे ख़बर न आहे कहिड़ो पोइ उहो पोइ रस हज़रत उमिरि उमरा ताल हज़ीन थियो मतिलबु त हुनखे गण गणती थी पई या ख़राबु ॻाल्हि लॻी फ़क़ाल फ़क़ाल वदथुलो अलाहली नाह अबनवाना अन दुखोल अल अला फियाज़ सात पोइ रसोल साज़म खे हज़रत उमिरि दरख़्वास्त कई त यार रसोल असां चाहियूं था त छोकिरा जेके मतिलबु आहिनि त पोइ वक़्त ते असां दाख़िल न थियनि साहत इन्हनि सातुनि में इलाह बि इज़न असांजे विचाज़ खां सवाइ अनतर अल नबी सलाह पोइ इहा ॻाल्हि कई रसोल सां वजदत हाज़िल कद अंदर फ़खर साजदन शुक्रीला पर सुल सलाह सम्झो त अहिड़ी आयत अॻ में लही चुकी आहे हाणे ई आहे उहा आयत पोइ हज़रत उमर अदीला ताला सजदे में किरी पियो त अलाह जो शुक्रु आहे जे अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि मतिलबु हा उन वक़्तु ई को आयत लथी हुई जो तूं छोकिरो वियो पियो अंदरि जेको हज़रत अनस बिन मालिक हूंदो या ॿियो को छोकिरो अहिड़े क़िस्म जा मोकिलींदा आहे भई इहे आयतूं ॼण अहिड़े ज़माने में लथियूं आहिनि सलास औरात लकुम यानी हाज़ी सात सलास हीअ टे वक़्त जेके आहिनि से तव्हांजे लाइ ओघर जा वक़्त आहिनि प्राइवेसी जा वक़्त आहिनि हीअ औकात औरात औरात औरत माना ओघर औरात जा वक़्त आहिनि फसारत मिन औरात ज़मान फजरत मुजरी औरात अबदान फलिज़ारिक ख़सत बिल इज़्न पोइ भॼन जे औरत खे भॼन जे ओघड़ खे मतिलबु चइजे थो ऐं वक़्त जी ओघड़ बि जेका वक़्त जी ओघड़ आहे औरात ज़मान ऐं औरतल अब्दान फल ज़ालसत बिल्न पोइ हुनजे लाइ ख़ासि मतिलबु हुकुम कयो मोकिल वठी अचनि लाइ जुनाहुनि अथनि इन्हनि वक़्तनि खां सवाइ ॿियनि ते भले अचनि उन्हनि ते गुनाह कोन्हे जना जनाहुनि जना माना गुनाह थो ॿ कॉल आहिनि आदमा यानी लैस अलकुम या बई जिनाह फी फी तफ़ज़ल कुम औक़ात घर वारा जेके ॿिया आहिनि से हींअर जिन वटि सहूलियत आहे जो ॿ टे चारि पंज कमरा आहिनि जो घर को भाती पंहिंजे अलॻि सुम्हे सुम्हे थो त हुते माण्हू खे मतिलबु त इजाज़ खां सवाइ अंदरि न दाख़िल थिए अलाए कहिड़ी सूरत हाल में सुतो पियो आहे वेठो आहे चारि ॿार माण्हू ॿियो जेको पर जेके वीचारा ग़रीब आहिनि मुजिरा पोइ हाणे हिकिड़े ई घर में माण्हू सभु सुता पिया आहिनि ॾह पंद्रहं वीह त पोइ हाणे छा कबो असानी लहे सालेखुम ले सालेखु चुनाहनि फी मना फी हासिल औकात तव्हां ते इहो गुनाह कोन्हे माना इहा बि थी निकिरे त तव्हां ते गुनाह कोन्हे जो हुननि खे मना कयो त अहिड़े घर अहिड़े वक़्त में अचनि वला अल मरमूलीक़ीन वरसगार फी तरक़ इज़तज़ान फ़ीमा सवा हासिलु औक़ात ऐं हिन में इहा माना थी त जेको ममलूक आहिनि जेके बाना बानियूं जेके बि आहिनि या नंढा ॿार आहिनि उन्हनि ते गुनाह कोन्हे जो इन्हनि वक़्तनि खां पोइ तव्हां वटि बग़ैर इज़न जे अचनि मतिलबु त घर में जेके ईंदड़ वेंदड़ आहिनि उहे माण्हू इन्हनि वक़्तनि खां सवाइ बग़ैर इज़न जे अची सघंदा इहे ॿई ॻाल्हियूं हुजनि कहिड़े वक़्तु इज़त सां अचिजे ऐं इज़न खां सवाइ न अचिजे ऐं कहिड़े वक़्तु अचिजे ॻाल्हियूं थी वयूं तवाफना यानी घुमनि था तवाफ़ कनि अचनि वञनि था तवाफ़ जी मान थी अचिबो ऐं वञिबो तवाफ़ुन अलुम तव्हां ते अचनि वञनि था जेके बाहदुन हिकु ॿिए ते वठि यानी तिदमत ख़िदमत जे लाइ अचनि था तव्हां वटि लाखुम फलम य यान यन मना हासिलु क़ुमु हुननि जे लाइ मना कोन्हे त तव्हांजे घरनि में दाख़िलु थियनि व तवाफ़ून लज़ीन लज़ीने यकसु न दुखोल वल ख़ुरूज ईंदा वेंदा रहंदा आहिनि अक्सर ईअं न दारियूं माण्हू मुंहिंजो पराए घर में घिरी पए त पादर खाए पर मतिलबु त पंहिंजे घर में अॼु जेके माण्हू अचनि वञनि था रोज़ ऐं अक्सर अचनि वञनि था उन्हनि ते मतिलबु त इन्हनि वक़्तनि टिनि खां सवाइ ॿिए वक़्तु उहे अची वञी सघनि था चए थो उन खां पोइ वाजिबु कई त जेके तव्हांजा ॿार आहिनि सिबियान صبيان جيڪي آهن سي بالغ ٿي ٿا उहे इजाज़त वठी अचनि जॾहिं हूतह एहतलाम वारा थियनि था एतलाम चइबो आहे मतिलबु त छा चइबो आहे निंड मंझि ख़्वाब मंझि का शइ थी वञे हली व्यंजन ज़रूरी थी वञे पोइ बलहू ले अनहुम सारू बिल बुलूग जो जॾहिं पहुचनि था बुलूग ते हुकुम रिजाल उहो मर्दनि जे लाइ हुकुम आहे फ़क़ाल ताला वैदा बलगल अतफ़ालो मिनकुम अलुम फलियास्ताज़नू कमस्ताज़न الذين من قبلهم यानी रिजाल जेके हाणे बि छो हज़ुल थी वियो मर थी वियो मुड़ुसु थी वियो जॾहिं हिन बलूगत ते पहुतो आहे त मुड़ुसु थी वियो आहे अॻु में कल्ह आयो थिए मतिलबु त अॻु में आयो थिए हिकिड़ो महीनो अॻु में आयो थिए त हुन वक़्तु ॿाल कोन हुओ हाणे बाल थी वियो आहे हाणे अचे त इज इजाज़त सां अचे कॉल वल क़ाइदुन निस्ा आहे त वेठल औरतूं तव्हां वञा तव्हांजे तव्हांजे औरतुनि वञा जेके वेठलूं आहिनि माना हाणे पहुची वियूं वॾी उमिरि खे हुनजे चए थो वल जमा क़ाइदा क़ाइदा जो जमा आहे हाणे वीचारा जेके मुस्लमान माण्हू उहे सभु क़ाइदा वारा आहिनि हाणे क़वाय माना वेठल हाणे वेठल हुआ वीचारा या पढ़ियाऊं ते जेको जेको ठाहियो हाणे इहो लफ़्ज़ हिननि इस्तेमालु कयो माना भागनि जो मुस्लमान मोहम्मनि जे ख़िलाफ़ु पर क़वाइद जमाल किबर जो वॾी उमिरि ते वेठी वेठी पहुची वियो हाणे अनिल हैज़ हैज़ खां मथे थी वियो मेनू पास जो अची वियो हुनजो वक़्तु जेको औरतूं जेके वॾियूं थी वेंदियूं चार ॿाएतालीह पंजेतालीह सतेतालीह पंजाह उमिरि उमिरि जो मतिलबु त हुनखां हुनजो सॼो एक्सप्लेनेशन आहे वल हमल हमल कोन थियूं करे सघनि मतिलबु माण्हुनि खे हमल थिए थो वॾी वॾी उमिरि में बि जीअं हज़रत इब्राहिम अल जी हज़रत सारा या ज़करिया आलाम जी वॾी उमिरि में जी हुनजो थियो हमल पर पोइ हींअर बि जेके के के मिसाल थियनि था कल्ह अञा टियों ॾींहं मूं पढ़ी ॿुधी पिए ख़बर त पोड़ी हिकिड़ी अलाए सठि सत अलाए केतिरनि सालनि जी हुनखे ॿाहिरि थी वियो आहे हाणे हुनखे चवनि पिया तूं हीअं कंदीअ पर मरी वेंदी ऐं हुनजो मुड़ुसु आहे हुनखां वॾो आहे हुनजो त हीअ तव्हां कीअं कयो आहे बहरहाल पोइ जेके हमल खां ऐं हैज़ खां वॾियूं थी वियूं हिन में ॿई लफ़्ज़ इस्तु अलाए इहा हद भला अलाए हीअ न को हुननि खे हैज़ थींदो न को उहे ॿ ॼणींदियूं त इन उमिरि खे जेके पहुची वियूं पोड़ियूं पोइ पोड़ियूं त उन्हनि जे लाइ पोइ हुकुम इहो हुकुम आहे त मतिलबु त पंहिंजे घर में वेठियूं आहिनि भले जेका मथीं चादरु आयो आहे भले जेका चइजो हिनखे वरी उमिरि जूं थी थी वञनि त पोइ वेठियूं आहिनि इन करे हुननि खे कूद क़ाइद वारी चवनि थियूं वकाल ज़मातद फतिया हुन वञा को हासिलु कोन थो थिए मतिलबु मर्द खे न को खेसि को वल अव्वल अशवा काल शाइर फलो अन मा फी बतन ही बैन निस्वत हबल न वलो कान क़वाइद अखरन قوله تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا يريدهن الرجال न को हुननि खे ख़्वाहिश आहे मर्द जी न को मर्दनि खे ख़्वाहिश हुन ॾांहुं थींदी पर हाणे हिते मतिलबु त बिछलाई थिए थी पंहिंजे मुल्कनि मंझि बि ऐं हिते असांजे हिन में छा चइबो आहे न्यूज़ीलैंड जे मुल्क में कल्ह टियों ॾींहुं पोड़ियूं पोड़ियूं सां माण्हू रेप था कनि पिया मतिलबु त बेगर माण्हू आहिनि की मतिलबु अहिड़ा जो अलाए छो था कीअं कनि पर भाउ थिए थो त मतिलबु त उहा पंहिंजी मर्ज़ी सां वीचारनि कोन थियूं कनि पर उहो माण्हू थियो आहे हींअर कल्ह टियों ॾींहुं थियो आहे हिकिड़ो मामिलो हिते फलाई साल हिन जुनाहनि जनाह जना सद हुन छॾीनि पंहिंजो सियाब जेको सिया माना ॿाहिरियों जेको बुरके जहिड़ो जेको ॿियो आहे कपिड़ो चए थो इन जूं माना ॿ ॿ आहिनि हाणे छा थो थिए हीअ त कपिड़ो जो कमीज़ शर्ट उहा पाती पई आहे पर हुनजे मथां हिकिड़ी चादर थी विझे चादर जे मथां वरी चादरी जेकी पाण पंहिंजो छा बुरको था पंहिंजे मथां जेको ॿाहिरि थो निकिरिजे त पोइ जेको ॿाहिरियों जेको कपिड़ो आहे उनखे चइबो आहे ज़ुलबाब ज़ुलबाब जो जेको बुरके जहिड़ो या छा उहो उहो उहो उहा रिदा उहा उहो कपिड़ो आहे चादर आहे लज़ी फॉक खुमार उहो खुमार खां मथां आहे खुमार खुमार खुमरनि जेको चई सूरत अज़ा में बि या हिन में त उन ख़ुमर जी माना आहे गंदी चादर गंदी जे मथां वरी ॿी गंदी थी थिए थिए थी त उहा ॿाहिरीं गंदी जेका आहे ॿाहिरीं चादर जेका आहे सा भले लाहे छॾे अञा सत्रह बाक़ी सियाब बाक़ी जेका कपिड़ा आहिनि से सभु पंहिंजा उहे पातल हूंदसि सारा हूंदा इब्न मसूद ज़ुबैर अब्दुला इब्न मसूद जेको आहे सो ईअं थो चवे ऐं इब्न ज़ुबैर जेको आहे सो ईअं त चए ॿई ॻाल्हियूं हाणे इहे सभु सगोरा आहिनि पंहिंजे ज़मान मतिलबु त हज़ूर पाक पाकिस्तान सम्झा असानी खुमार हा वर रिदाऊ हा खु ॿियो ॿियो बि कौल जाबिर बिन ज़ैद वठां आहे उहो चवे थो त खुमार खुमार माना गंदी जेका उहा ऐं ॿाहिरीं रिदा रिदा चादर ग़ैर मुतबर जा बि ज़ीन थियनि उहो तबरुज तबरुज जा इज़हार करणु ज़ीनत खे यानी ज़ीनत पधरो करे ईअं ठही ठुकी जो जोड़ जोड़ा बसि हेॾां होॾां हर सॼो कमु करे ठाहे जोड़े तबरुज जा ॿिए हंधि सूरत एज़ाब में अलाह ताला चयो त पुराणे तबरुज वांगुरु तबरुज न कयो ज़ीनत मतिलबु त पद पधरी ठही ठुकी हीअ करे उहो करे ॿाहिरि निकिरो उहो न कयो गैर मुतबर जातियुनि बि ज़ीनतिन उहा तबरुज अन तज़हर मिन ज़ीनत आहे ज़ाहिर करणु पधरो करणु पंहिंजी ज़ीनत खे ما يستدعي النظر إليها فإنه في القواعد وغيرهن محظور पंहिंजो जेके वेठियूं आहिनि या ॿियूं जेके आहिनि उनखां हाज़र इन इन لأنصراف النفوس أنهن ما لم يبد شيء من عوراتهن والشابات المشتهيات يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ويؤمرون थिक थिक क़िस्म जो कपिड़ो हुजे अहिड़ो सनड़ो कपिड़ो न हुजे जेको अथल सियावन जो थुल्हो हुजे जो हेठियां कपिड़ा जेके आहिनि उनमें उन्हनि खे पधिरो न करे उन मथां नज़र न अचनि त हीअ अंदरि छा पाए वेठी आहे वक़्त मुजाहिद अन इब्न उमर मुजाहिद अब्दुल उमर खां रवायतो काल काल हाणे हिते टे सुहिणियूं ॻाल्हियूं अची वियूं हाणे मूंखे माना अचे थी या कोन्ह थी कोशिश था करियूं थोरो हाणे जेके आलिम आहे उनखां पुछिजे चए थो जेको पंहिंजो ज़ाल मुड़ुसु आहे या पंहिंजी ज़ाल हुनजे साम्हूं तहतल दर दिल खां हेठि जेको पातल हुजे ऐं पंहिंजे पीउ पंहिंजे पुट ऐं पंहिंजे भाउ जे अॻु अॻियां फौक दिर दिर जे मथां दिर जी ॻिची जेका ॻिची जे मथां अहिड़ी हुजे जो ॻिची न ॾिसण में अचे मतिलबु ॻिची खां हेठि जेकी कुझु आहे उहो जेको निर्घट आहे हिन खां हेठि कुझु ॾिसण में न अचे पंहिंजे पुट ऐं पंहिंजे भाउ सां मतिलबु त हेठि ॾिसण में न अचे मां फौक दिर मथे जेको हुन खां आहे सो देरि ॻिच ॻिची खां सो भले ॾिसण में अचे भले गैर जी मुहरम आहिनि अरबत असवाब जेके गैर मुहरम आहिनि उन्हनि जे आॾो चारि कपिड़ा चारई इहे पंहिंजो कपिड़ो जेको कमीस जो कपिड़ो जेको जुलबाब जो कपिड़ो जेको दिरा जो इहे चारई कपिड़ा हुजनि ग़ैर मुहरम जे आॾो ऐं दिरे जे ख़मार इहे ॻाल्हियूं थी वियूं हाणे मूं थोरो ॾिसण जी कोशिशि कई छा माना आहे वरी सम्झ असांखे अचे कोन थी त जिल जो खमार आहे पोइ जिलबाब आहे ज़िलबाब खे चवंदा हुआ वाइट शर्ट या रेपर या लॉन्ग वियल या ट्यूनिक वग़ैरह उहा इज़ार वियल आहे भई इहे हुजनि उहा दरिया माना शमीश ख़मीस या नेक प्लेट जेका उन खां मतिलबु त मथे इहे ढकियल हुजनि मतिलबु हेठि सीनू ॾिसण में न अचे मतिलबु त ॿिया उज़वा जेके पधरा ॾिसण में न अचनि न ख़ैरु चए थो जेके इफ़त जो ख़्यालु रखनि पोड़ियूं बि त उहो सुठो आहे हुननि जे लाइ मतिलबु उहे बि हरियूं पधरियूं ठही जुड़ी वञनि माण्हू उहे शौक़ु जाॻे उहो न थिए यानी इहे ख़वाय अन वध असिया हुन में बि इफ़त जो ख़्यालु रखनि पंहिंजे कपिड़नि जो पोड़ियूं बि वई अलज़म न लबस जलाबी बि हुन ख़ैरु लोन मेन हा वध सख़्तु हर्ज़ु अन हुन फीए पर उहो बि लिबास जुलाबी पंहिंजो पाए निकिरनि भले ऐं पोइ जेकॾहिं वई सख़त अल हर्ज हरज जेकॾहिं उहो छॾे ॾींदियूं त हुन में हर्ज आहे वर हाणे इन खां पोइ जेका आयत थी अचे इहा इन में आयत इनमा आमा हरजन वला अल आरज जिन वला अल वला अला अलसिक हाणे अन था खुलू हर्ज़ु न आहे कहिड़े ते अंधे ते हर्ज़ु न आहे ऐं पंहिंजो हर्ज मंडियत ते हर्ज न आहे उहा अल मरीज़ ते हर्ज न आहे या तव्हां ते हर्ज न आहे जो अंताखलू जो खाओ अथई मिन बियूं खुम पंहिंजे घरनि में ऐं बि थी आबाहे खुंभ या पंहिंजे पीरनि जे घरनि में ऐं बि थी उमा थी या पंहिंजे माइरुनि जे घरनि में ऐं बि थी इख़वान खुम या पंहिंजे भाइरुनि जे घरनि में ऐं बि थी अख़वा थी या पंहिंजे भेनरुनि जे घरनि में ऐं ॿियूं थिए अमामिकुम या पंहिंजे चाचो कहिड़ा ऐं ॿियूं थिए अमात खुमु या पंहिंजे खाला खालाउनि जे घरनि में अम्मात खुमु चाचुनि जे घर में ऐं ॿियूं ते अख़बालिकुम या पंहिंजे छा खाला ख़ाला जे घर में खाल जे घर में ऐं ॿियूं ते खालात खुमु पंहिंजे खाल ख़ालनि खालनि जे घरनि में हाणे ओ मां मलख मल उहो जंहिं जूं चाबियूं तव्हांजे घरनि तव्हांजे हथ में आहिनि को ॾेई वियो आहे तव्हांखे उनजे घरनि में को हर्ज़ु कोन्हे खाइण में ओ सदीक खुम या तव्हांजे दोस्तनि जे घरनि में लहे साले खुंभ जुनाह अंताखुलू जामी आहिनि तव्हां ते इहो बि ॾोह कोन्हे गुनाह कोन्हे जो तव्हां गॾिजी खाओ ओ शत अश्तातन या अलॻि अलॻि खाओ फैज़ा दख़ल तुम ॿुहूतनि पोइ जॾहिं दाख़िलु थियो पंहिंजे घर में या कंहिं ॿिए जे घर में फैज़ा दख़ल तुम बि अथनि त पंहिंजनि ते सलाम मोकिलियो या पंहिंजे पाण ते सलाम मोकिलियो त हीअ त सुठो सलाम जेको असल वरम वरो इहो जेको अल्ला ताला सेखारियो असांखे मुबारक अथनि त बरकत वारी अलाह ताला वठां उहा तव्हांजे लाइ बरक़त वारी आहे तयबत अन पाक जेका ग्रीटिंग आहे उहा केॾा लफ़्ज़ा अला अल तही अथनि मुबारक अथनि अलाह वटां बरकत वारी आवा तयब अथनि पाक आयात ताकल हाणे हर हिकु आयतुनि जे हर हिकु अहकामनि जे ग्रुप खां पोइ अलाह ताला चए थो हीअं असीं तव्हां ते आयतूं पधरूं था करियूं इहे पधरूं था करियूं हाणे इहा थी वञो एकहठ आयत वॾी आयत आहे हिन में खाइण जी बि ॻाल्हि आहे हिन करे खाइण जो हुकुम त कंहिंजे घर में माण्हू खाई सघे थो पहिरीं आऊं मुख़्तसिर ॻाल्हि करे वञा पोइ वरी ॾिसूं था छा थो चए मावारती रहमत पहिरियों इहो त माण्हुनि खे क्राहत थींदी भई अंधो आहे अलाए कीअं करे खाईंदो हीउ जॾो आहे मंडो आहे किराहत माण्हुनि खे थींदी खाइण जी त हाणे उहो मतिलबु त इन में कोन्हे त हुन सां किराहत करियो खाइण में हुन सां गॾिजी भले खाओ पर जेकॾहिं मतिलबु त हुनखे भले अलॻि जो भई आऊं ईअं अंधे खां वधीक खाई बि न सघियो हीअं त सॼो ॾिसे कोन थो ॿूटी किथे आहे चांवर किथे आहे त उहो आऊं खाई बि जो सघियो ॾिसां पियो त पोइ हुनखे भले तव्हां अलॻि ॾियो त भले उहो भले खाइनि एक्स्ट्रा अथनि पंहिंजो ॿई ॻाल्हियूं थी वियूं गॾिजी खाओ या अलॻि अलॻि खाओ तव्हां हुन ते हारज़ु कोन्हे ॿियो मतिलबु मरीज़ आहिनि उनखां किराह वारी ॻाल्हि हिन में मतिलबु तव्हां ॿियो हुयो त माण्हू छॾे विया आहिनि जंग ते विया हलिया तव्हांजे घर में चाबियूं ॾेई विया तव्हां तव्हां वटि कोन्हे को घर में त हिननि हिननि माण्हुनि जे घर में तव्हां वञी खाई सघो था पर हिन जो तफ़सील जेको हाणे मवरती रहमत असांखे ॿुधाईंदो ऐं छा थो चए قالوا تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج हिन में चए थो पंज कौल आहिनि पहिरियों कॉल इहो आहे अंधा आहिनि वीचारा हुनखे त ख़बर कोन्हे त सुठो भलो ताम हिन में कहिड़े हंधि पियो आहे हिन में ॿूटी आहे हिते पई आहे रहो हुते पियो आहे चांवर हिते पियो आहे छा किथे पियो आहे हुनखे ॾिसनि कोन था वल आर लाय उल ज़हाम हिन द ताम उहे अलाए ज़हाम छा आहे उहो ॾिसी कोन सघनि था वेही कोन सघंदा चङी तरह मतिलबु कहिड़े नमूने त उहो ॿियनि माण्हुनि सां गॾिजी वल मरीद यदफ मरीज़ यदफ़शारिकत सही फिता ऐं हिकिड़ो माण्हू बीमारु आहे हाणे उहो तकिड़ो अहिड़ो त खाई कोन सघंदो जहिड़ो मूं जहिड़ो हबछी माण्हू खाईंदो पंहिंजो तकिड़ो तकिड़ो करे खाई वेंदो हलियो पोइ हू वीचारो रहिजी वेंदो हलियो त इन करे उन उनमें इन जो कॉल कीअं हिकिड़ो वकानो यकुलून ऐं हू चवंदा हुआ त आम हुम फ़र्दु वरून यरून अन हू अफ़ज़ल मन ऐं यकुन शरका ॿिया माण्हू चवंदा हुआ भई सुठो भली ॻाल्हि इहा आहे त माण्हू हुजनि जिन सां गॾिजी खाइजे अलाह हाज़िल आयत फ़ी हिम वरफ़ल हर्ज अन हुम फ़ी मवाकिलत हुमि त इन मज़ा अलाह ताला हिन हर्ज खे रफ़ा कयो त हिन में हर्ज़ु कोन्हे त गॾिजी खाओ हिन में हर्ज़ु कोन्हे त अकेला अकेला खाओ जीअं मतिलबु जेका सहूलियत हुजे तव्हांजे ख़्याल मंझि हिन में मतिलबु को अलाह ताला वटां हुकुम अहिड़ो नाहे त हिन में तव्हांखे गुनाह थींदो ख़ाली इब्न अब्बास अलाह ताल उहे चवंदा दहाक ऐं कल बि सभई इहे ॻाल्हि त कनि हाणे इब्न अब्बास सां बि आहे सॻो ऐं दहाक ऐं कल बि भई हाज़ा मुजाहिद हिन जे मतिलबु खां थियो त मुजाहेन माण्हुनि जो ज़िकर कयो आहे हुनजे घरनि मंझि खाइण मज़ा को हर्ज़ु कोन्हे टियों कॉल इहो आहे तिन आल ज़मानतु फ़रख़ सलमतूमरी पोइ जेके आया वेंदा हुआ जंगियुनि ते या ॿिया माण्हू त पोइ पोयां छॾे वेंदा हुआ जनि माण्हुनि खे उहे वरी खाई खाई कोन सघंदा हुआ त जनार पराओ घरु आहे माइट जो आहे पर मुंहिंजो माइट आहे माण्हू चाचो आहे पुफी आहे फलाण आंटी मटी हिननि जा घर आहिनि त पोइ इन करे अलाह ताला रुख़्स ॾींदी त हिननि घरनि में तव्हां खाई सघो था पर अख़सला फिल आख़िर मिन भुती मिन अस्तख़लफ़ूम जंहिंजे घरनि में उहे पोयां रहनि था मतिलबु चौकीदार जी हैसियत सां या बजाज जे हैसियत सां या वञनि था पंहिंजे लिहाज़ खां त इन माल में ॿी माना अया थी टी माना आहियां चौथी माना अनहा नज़र फी इसातखरू मिन आलिद ज़मान पंजी ॻाल्हि आहे तमान हर जा वलीमा ऐं जेकॾहिं थो कंहिंखे वलीमे वग़ैरह जे दावत में त हिन जे घर में वञी खाई सघे थो अलाह अनफु कुमकलू मिन बुयू कुम जी माना थी त इनमें टे कौल आहिनि पहिरियों त मिन अमवाल आयाल खुम उवाखुम त तव्हांजो आयाल ऐं तव्हांजो ज़ाल जा मुड़ुसु लेन्फी बहि थी जॾहिं हुनजे घरनि में आयो हुसानीमिन बुथ औलाद खुमस औलाद इला बुथ अल तव्हांजो औलाद जो घर जेको आहे तव्हांजो घरु आहे मालुखीख हिकिड़ो असां बि आयो जेको रसुल्ला सां शिकायत करे त मुंहिंजो पीउ हीअं थो करे हीअं थो करे हीअं थो करे पोइ हुनजो हुनखे रोकियो त इहो न करे ख़र्चु थो करे फलाण थो करे पोइ हुनखे पीउ खे घुराईं तेसिताईं पीउ कयो त पंहिंजो रसुल्ला साहस वटि वेही आयो त जंहिं पीउ अचे त हिन खां हीअं पुछिजांइ त तो जेको बैत ठाहियो आहे पंहिंजे दिलि में जे उहो मूंखे ॿुधाए पोइ उहो आयो जो रसुल्ला साहस वटि न जीअं तुंहिंजो पीउ तुंहिंजो पुटु शिकायत थो करे त हीअं थो ख़र्चु करे हीअं थो करचे ख़र्चु करे हीअं थो करे त पोइ रसला साहिब चयो तोखे जेको तो जेको बैत ठाहियो आहे उहो त मूंखे तूं ॿुधाए त उहो बैत जेको पढ़ियो पंहिंजो कुर्तबी वग़ैरह रहमत ॾिनो आहे बैत त तमामु सुहिणो बैत आहे त मूं तूं जॾहिं नंढो आहे तॾहिं मूं हीअं कयो तॾहिं मूं हीअं कयो तॾहिं तूं जॾहिं मरीज़ु थींदे तूं जॾहिं बीमार थींदे त ईअं थींदो ईअं थींदो पोइ जॾहिं हाणे तूं वॾो थियो आहीं तूं हीअं थो करींदो हीअं थो करीं पोइ इहा ॻाल्हि हुन में बैत में तमामु सुहिणी हज़र वही ॿुधायो त हिन माण्हू खां पुछजांइ पोइ पहुच पोइ उन माण्हू खे चयईं तूं ऐं तुंहिंजो माल जेको आहे तुंहिंजे पीउ जो आहे तूं कहिड़ी माना ऐं हुन में अची वियो ऐं चओ जेको आहे यानी सालिस यानी बिहल ब्यूत लती साखन घरनि में त रहो था उहे तव्हांजा घर ख़िदमत अला अरबा बि हा हिकु घर में जेके ख़िदमता आई था कनि सभिनी जो ओ ब्यूति आबाहिम ओब्यूति उमहातिकुम ओबूत अख़वा ओबियूत अख़वातिकुम ओबियूत अमामिकुम ओबूत अम्मातुम ओबूत अख़बालुम ओबूत ख़ालातुमाहो अल अकल मिन ब्यू ते हावल नसब मिन ग़ैरिश्तान ऐं छो त इन सभिनी जे घरनि मंझि मुबाह आहे त इजाज़त आहे त तव्हां खाओ अला ताला वटां तव्हांखे इजाज़त आहे मिन बियूं ते हावल आहे घरनि मंझि जे मकान नसबु नसब जे लिहाज़ खां तव्हांखे इजाज़त आहे हिन घर में खाओ मिन ग़ैर इस्त हुननि जी इजाज़त खां सवाइ भले न हुजनि तव्हां विहो घर में हुन में घर में पई आहे ॻाल्हि तव्हां खा खाइण जे लाइ ईअं न खणी भॼी वञो हलिया ईअं न पर हुन घर में वेठा आहियो मतिलबु त हुनजी इजाद तव्हांखे आहे या कोन या हू सफ़र में आहिनि तव्हां हुनजे घर में रहो था मतिलबु कंहिं बि नमूने सां त पोइ हुनजे घर में तव्हीं खाई सघो था पर हाणे असांजो हिन ज़माने जे लिहाज़ खां जेकॾहिं माण्हू वटि हिननि घरनि जे हिननि फैमिली जे मेंबरनि वटि कुझु खाइण पीअण लाइ न आहे त तव्हां हिननि जे घरनि में